Càpsules musicals de la nostra sintonia, avui amb la música de Lucas Graham. All the boys that grew up back to back still do the same things Now they'll be awarding our records but we still do the same things I'm just spitting words out my mouth I made it, I still don't know how Damn it, my stage show can light up the clouds Now I'm gonna blow it until I go out Bring it, not a damn thing changed Just the funerals that follow death and some more pain Avui escoltem la música de la banda danesa Lucas Graham i ho fem amb les cançons del seu àlbum 3, The Purple Album, el seu tercer àlbum, realitzat per Warner Bros. el 26 d'octubre de 2018. call if broke Damn it, I pray you won't reach for that rope So pour out a shot for me still care? Yeah, we still feel the same way. Lucas Graham és una banda danesa de pop i de música soul, tot ben barrejat i ben consistent. Al capdavant, Lucas Fornhammer, el bateria Mark Falgren i el baixista Magnus Larsen. La banda va realitzar el seu primer àlbum, Lucas Graham, a través dels segells eh, danesos Copenhagen Records i Then We Take the Wall, el 2012. Un àlbum que ràpidament va arribar al número 1 de les llistes daneses i que a poc a poc es va convertir en un èxit internacional. El seu segon àlbum va ser realitzat l'any 2015, va guanyar amb una atenció internacional esplèndida amb senzills com aquell Mama Said o els Seven Years, al darrer dels quals aquest Seven Years va arribar al número 1 a les llistes de singles en la majoria dels mercats més importants del món de música. Can hurt me more than I ever been hurt before and I've been L'1 d'abril de 2016, el seu primer àlbum de nivell internacional, anomenat, eh, anomenat com ells, Lucas Graham, va ser publicat l'1 d'abril de 2016 a través de Warner Brothers. But they don't hurt Si féssim un repàs a la seva discografia hi trobaríem el Lucas Graham, àlbum de debut eh, només a Dinamarca, on va arribar el número 1 el 26 de març de 2012, el Blue Album Lucas Graham, aquest nivell internacional número 1, entre d'altres a Austràlia, Dinamarca, número 2 al Regne Unit i també molt popular en llistes com les nord-americanes, publicat el 17 de juny de 2015. I el 3, The Purple Album, publicat el 26 d'octubre de 2018 per Warner Bros, també número 1 a Dinamarca, número 3 a Suècia, número 2 a Noruega i també un dels àlbums àlbums més escoltats arreu del món. Un àlbum que ha comptat amb senzills com el que hem escoltat primer, Not a Time Thing Changed, o cançons que han entrat a les llistes, com per exemple aquest Lullaby o la cançó que també escoltem, You're Not the Only One, The Redemption Song. a redemption song. I need one real bad. No one seems to write them now that John and Bob are dead. All I know is. We need one right now. If life's another game of chess, we lost a couple pieces. The ones who had a dream for us, the legends. Aquest tercer àlbum de Lucas Graham, d'aquesta formació danesa, del qual escoltarem per anar finalitzant la cançó Love Someone, ens porta cançons sobre créixer, sobre anar creixent, anar-se desenvolupant i seguint endavant, continuant en la carretera que és la vida. Amb una gira mundial que l'ha seguit, un àlbum que va debutar el número 1 a les llistes daneses, mentre que aquest tema que escoltem, el Love One, va estar al número 1 durant 8 setmanes. Cançons fantàstiques, rebudes d'una manera molt interessant a través de la crítica. me un àlbum que encara ha d'explotar de manera concloent a nivell internacional, perquè, que, sens dubte, ho acabarà fent. Lucas Graham, avui protagonista de la nostra càpsula musical, amb cançons del Free de Purple Album, com per exemple aquest single, de moment el més èxit de l'àlbum, anomenat Love Someone. You love someone, you make room If you love someone and you're not afraid to lose them You probably never love someone like I do probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't. never loved someone like I do. All my life, I thought it'd be hard to find the one till I found you, and I find it bittersweet. Cause you gave me something to lose, but when you love someone you open up your heart when you love someone, you make room.